Die Heere het weer met Zacharia gepraat. Dit was in die vierde jaar nadat Darius koning geword het, op die vierde dag van die negende maand, die maand Kislev. Die mensen van die stad Bethel het vir Sar Eeser en Rigem Melek en sy manne gestuur om vir die Heere een offer te brengen in die tempel van die Heere wat oor alles regeer. Hulle moest dan vir die priesters en die profete vra, moet ons nog in die vijfde maand huil en vas, soos ons altijd gedoen het. Die Heere het toe vir my gesê, sê vir al die mensen in die land en vir die priesters, jylle het 70 jaar lang in die vijfde en in die zevende maand gevas en getreer. Maar hoekom het jylle dit gedoen? Het jylle gevas en getreer om met die eer? Nee, en wanneer jylle niet vas nie, maar eet en drink, hoekom doen jylle dit? Jylle eet en drink omdat jylle honger en dors is. Kan jylle onthou wat ik gesê het toe ek voorheen die profete na jylle toegestuur het? Dit was toen daar nog mensen in Jerusalem gewoon het, en in die stede rondom Jerusalem, en in die Zuidland en die Laafveld. Die Heere het vir Sagaria gesê, Ek, die Heere wat oor alles regeer, het daar die tyd gesê, Jylle moet recht doen aan mekaar, jylle moet lief wees vir mekaar en jylle moet goed wees vir mekaar. Jylle moet nie weer die wees en weeskinders verdruk nie, ook nie vreemdelingen en mensen wat hulle self nie kan help nie en jylle moet nie plannen maak om slechte dingen aan mekaar te doen nie. Maar die mensen wil nie luister nie, hulle was hardkoppig, hulle het hulle oore toegedruk, want hulle wil nie oor wat ek sê nie. Hulle harte was so hard soos klippe, hulle wil nie luister na die wette van die Heere nie, hulle was ongehoorzaam aan die boodskap wat my gees vir hulle gebring het. Dit is die boodskap wat die profete van daar die tijd vir hulle gebring het. Daarom het ek, die Heere wat oor alles regeer, kwaad geword. Ik het gesê, ik het hulle geroep, maar hulle het niet geluister nie. Nou sal ek nie luister wanneer hulle roep nie. Ek sal een stormwind stuur, en die wind sal hulle jaag na ander volke toe, volke wat hulle nie geken het nie. Die vijanden zal die land verwoes en niemand zal dier die land gaan nie. Dit was een baie mooi land, maar mijn volk het dit verwoes.